Dobro. Znači govorimo o uslovima za namaz. Mi smo samo onako nabrajali uslove za namaz. smo ih dijelili uslove za ispravnost namaza, uslovi da bi namaz bio važan i tako dalje, nego sve smo stavili, znači skraćeno. Samo govorimo općenito. Uslovi za namaz ko će mi nabrojati uslove za namaz koje smo do sad spomenuli? Šartovi namaza koje smo do sad spomenuli? Šta je to? Svi u od jednog gleda. A? Hajde, pitomci. Ko zna? Digne ruku. Nemoj pričati. Spusti sad ruku. Ko zna? Digne ruku. Ha? koje smo šartove do sve spomenuo? A? Omer? Koje smo šartove za namaz do sve spomenuo? Zbire? Omer? Omer? Kakav ovo generacija ovdje u malo će rasti? Šta je ovdje? Zašto će ovdje se premaju? Znači, sve će je naučiti. Sve će mišava. Abdurrahman. Koje smo šartove došle spomenuli? Amen. Um, um. همزة هذا كويس مسألة الجنة معصوم يعني لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا ها الوادي الوادي استاذ برستو استاذ ها مصطفى Adem. Koje smo spomenu? Od što ci govorimo mjesec dana, znači jedan šart. Drugi šart, namaska vremena. Jel ovo nešto zna? A, bravo. Čuo kad zelo to? Sjećaš se, smo spominjali mi to. Pa šta je onda problem? To neka filozofija, nešto teško. Mi smo govorili o tahari, da je šart da na vas bude ispravan šta? Tahara, znači da šta, šta znači ovo tahara? Šta znači ovo tahara? Da ima abdest? Je Ili da se okupu? Ha, dobro. Drugi šart, vrijeme. Namasko vrijeme. Pa smo govorili namaska vremena, objašnjavali. Šta je s nama? Treći šac koji smo spomenuli. Koji je treći šart koji smo spomenuli? A? Treći šart. Koji smo još šart spomenuli? Navaska vremena, koji treći? Sit. Rul. Aura. Što znači sit rul aura? Pokrivanje aura. to tako, pristojno odjevanje. I koji smo još šart spomenuli? Sve smo to spomenuli, o Kako? Ja najslabije pamtim, ali bi sve sam zapamtim što sam spomenuo. Ha? Talha. Šta smo još spomenuli? Nisi bio ti. Mustafa. Brahma. Hamza. Šta smo još spomenuli? Ok, otklanjanje. Otklanjanje nečistoće. Otklanjanje nečistoće. Znači, šerpe za namaz, je li tako, tahara, šta, namazka vremena, da uđe namazko vremena, je tako, zašto? Zato što namaz nije ispravan bez abdesta. Zašto je šart, onaj, i uslov vrijeme, zato što je namaz neispravan ako klanjaš, a nije vrijeme namaza. Tako? Neispravan namaz. Zato je to uslovu. Djeco, zato što znači uslov uslov da bi namaz bio ispravan, tako, valjan, i da bi namaz bio vađiv, jeste da uđe namasko vrijeme, da počne namasko vrijeme. Jel' tako? Pa onda da pokrije se stidno mje, mjesto. Pa onda da se otklane nečisto, nečistoće. Otklanjanje nečistoća je poseban šart. Jel' tako? To ne spada u tahara. Tahara je šta? Šta? da uzmeš abdest i da se okupaš. A otklanjanje nečistoća, to je otklanjanje nečistoća sa tijela, odijela i mjesta na kojem se klanja. Zato je zabranjeno klanjati gdje? Gdje je zabranjeno klanjati? A? U kupacilu. Gdje je još zabranjeno klanjati? U torovima deva. U torovima deva. Gdje je još zabranjeno klanjati? A, a uze bila, nemoj izbrišat ništa ti, novi fik neki ovdje. Morat ćemo nove mesele pisa zbog Gdje je još zabranjeno? Omer, gdje se još ne smije klanjati? wc gdje još? A, na kabrojima i prema kabrojima. Jel sad zbog nečistoće? Nego? Nego? zbog nečistoće i širka. Je tako? Zbog nečistoće i širka. Dobro. Zabranjeno u torovima deva. Je zabranjeno klanjati u torovima ovača? Nije. Kako nije? Ima balege, ima mokraće, ovcije, ima. A? To nije neđasi. Pa šta je? Je li čisto to? A? Jest, znači čisto mjesto. Ne smatra se nečisti mjesto. Ja govore slobodno priča. Šta je dokaz da je znači izmet domaće životinja čije se meso jede čisto? Šta je dokaz? Pa nije izmet i meso isto. Ima jedan hadih, spominjali se. Šta je dokaz? Jedan hadih. Koji hadih? Ko se sjeća? Ha? Nije, nije to, nego koji dokaz? Koji dokaz, koji dokaz, brzo, brzo, jedan pametan da sjeti jednog dokaza koji direktno govori o izmetu domaćih životinja čije se meso jede, znači, i ukazuje na to da je to čisto. Brzo, jedan hadith. Hadith se zove hadithu uranajin. Šta su uranajin? Uranajin. To su ljudi koji su došli, jel tako, Rasul sallallahu alaihi sallam. Oranein, ili ne znam ja sad još kako se zvali, znači došli su Rasul sallallahu alaihi sallam i bili su bolesni, pa i je Rasul sallallahu alaihi sallam savjetio šta? Šta im je sallam? Da idu u torave deva i da piju njihov sallam mokraću i šta još, samo mokraću i mlijeko, no kako, da piju mokraće i mlijeko od deva. Pa su išli i ozdravili, no tako? Šta je bilo dalje? Kako niste taj upečatljiv hadis? Zapamtili. Pa kad su ozdravili, onda su, to su bile deve od zekijata koji je čuvao čoban, je tako? Kad su ozdravili, onda su ubili čobana, i pokušali da ukradu deve. Pa je Resul Salah Ali Sram naredio potjer za njima, pa su uvaćeni, pa ih je pobio Resul Salah Ali Kako ih je pobio? Isto onako kako su oni ubili čabana. Kako? Vrelo želje se im a, natjeru u oči. O tako? I razapeo ih na vrelom pijesku. I ostavio da tako polako kapasa. Dobro. Znači, to je od šartova. Pa smo svaki šart po čitav ders govoru. Jel tako? Ter, ne može se klanjati u torovima djeva zato što je direktno spomenuto u hadisu i zabranje. Nije zbog neđaseta njihovog iznaka. Jel tako? Nego, kaže Ibn Qajim rahimahullahu Ta'ala da je uglavnom njihovo to stjecište gdje one noćivaju, stjecište šeitana. Kao što i kupatelo može biti čisto, ali je zabranjeno klanjati zbog toga što je to skrovište, je tako, šeitan, stjecište šeitana. Može biti i zato što je opas Međutim, tako učenja se to spominjamo. Učenja se to spominjamo. Niko nije spomenuo zato što je opasno. Ali ne, da su deve, znači, onaj, poznate po tome da su ovaj, veliko zlo pamtilo, je tako? I kad god se, ako je vlasnik nekad istuče ili nešto je na pakosti, ona godinama pamti kad joj se pruži prilika. Da? Ubije ga, ubije ga, zubno da ubije. Jest, onaj, I poznati hadis da je jedan od ashaba šta ubila ga njegova deva na hađu, na Arafat, jel tako? Dobro. eh, večeras, znači još jednom ponavljam, koji su dosta sve šarte koje smo spomenuli? Pahara, šta znači pahara? Kako čistoća? Abdes. Abdest ili kupanje, jel tako? Na to se čistoće misli, pahara. Pahara. Jel' tako? Pa onda namaska vremena. Pa onda pokrivanje stidnih mjesta. Pa onda otklanjanje nečistoće. Znači, odklanjanje nečistoće i ovaj prvi čistoća nije to isto. Ovaj prvi čistoća da uzmeš abdest. Ali kad uzmeš abdest, isprljaš ruke nekim neđašetom. Jel' tako? Šta sad treba da uradiš? Da otkloniš, opereš ruke. Ne trebaš uzimati abdest ili ti se odijelo isprlja nekim neđasetom. Ne trebaš sad mijenjati abdest, to nema veze s abdestom, nego očistiš odjeću ili skineš. Jeste razumeli? Dobro, e, eh, večera se za Allahovu pomoć istikodalul kibla. Šta znači istikodalul kibla? Okretanje prema kibli. Ovo snovatari čak uvrstili u nijet. Pa kad stane on kaže odlučio sam da klanjam namaz tako i tako, čak nekad kaže toliko i toliko rekata i okrene, okrećem se prema kivli, okrećući se prema kivli i povodeći se za ovim imamom i tako sve to objasne znači pa onda Allahu akbar. <laughs> Sigurno je više iz jer pa ti onako zbrzi ne vreš stići. Nikad. Dobro. Znači okretanje prema kibli. Od šartova namaza je šta? Da se insan okrene u namazu prema kibli. Kibla je u stvari šta? Šta je kibla? Kaaba. Jel tako? Bejtullahil haram. Allahova sveta kuća. Jel tako? To je kibla. Zašto se zove kibla? Zato što u arapskom jeziku istikbal je znači stvar, okretanje prema nečemu. Je li tako? I zato što je onaj ko se okrene prema kabi, znači stoji nasuprot nje. Pa se u arapskom jeziku kaže yukabiluha. Znači okrenut je nasuprot nje, je li tako? Prema njoj. E zato se zove kibla. Zato što ljudi prema njoj okreću. To ima veze s arapskim jezikom. O tako? Kibel al mešrik prema mešriku. Kibel al magrib prema magribu. Jel tako? Kibele prema. Jel tako? Pa je ovo kibla od te riječi. Šta je dokaz da je okretanje prema kibli obaveza i šart uslov za ispravnost namaza te volili vađeheke šafral mesjidil haram i okreni svoje lice prema mesjidul haram wa hajtuma kuntum fa vallu vujuhakum šatra ma gdje bili, pa okrenite svoja lica prema njemu. Prema kome? Prema kibli. Jel tako? Prema Bejtul Haramu. Onaj koji je blizu Kabe i vidi je, vađib mu je da okrene se prema, tačno prema Kabe. Znači, direktor prema Kabe, zato što ga ništa ne, spre, ne sprečava. Ima u mogućnosti je to. Onaj koji je blizu Kabe, međutim, između njega i Kabe ima neki zastor, jel tako, od zgrada, brda, objekata, jel tako, pa ne vidi kabu, on treba maksimalno da se trudi da bude okrenut prema kabi, jel tako. Oni koji su pak daleko od kabe, jel tako, preko nekoliko planina i mora i vrda, šta je njima vađib? Njima je vađib da se okrenu prema strani na kojoj se nalazi kaba. Jel tako? a nije im vađib da pogode direktno znači samu kjavu. Jer kad to bio vađib, onda a, i to bio šart, onda Allah zna kome bi namaz bio ispravan, jel tako? Zato oni koji su daleko, oni koji su blizu i direktno vide kjavu, mora se okrenuti direktno prema kjavu. Zato što ništa ga ne sprečava, nema nikakve smetnje, jel tako? Oni koji su blizu, ali ima neki zastor, opet treba da se trude šta? Da pogode kabu, da daju maksimum, jel tako, da se potrude da pogode pravac direktno u kabu. Međutim, ako se dalje sa drugih kontinenta, jel tako, i drugih država, onda da pogode pravac kabe. Šta je dokaz? Dokaz je da prenosi više od jednog sahaba, Ridvanullahi alaihim, da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem govorio u Medini. Kako je govorio? Ma bejn al mešriki wal maghribi qibla. O, između istoka i zapada je kibla. Kako to? Zato što je Medina sjeverno od me? Od Mekke, je l' tako? Pa od sjevera kad pogledaš prema jugu, je l' tako? kad pogledaš prema jugu, šta, sa tvojih strana su istok i zapad. Istok će biti s lijeve strane, s desne strane za zapad. I on je rekao šta? Ovako, znači, između istoka i zapada je kivla. Znači, na tu stranu da se okrene. Hoće, znači, hoće da se kaže da nije vađi ponome koji daleko od, od kjabe, da pogodi direktno kjabu, nego prema toj strani da se okrene. A ne škodi ispravnosti namaza znači ako za nijansu pogriješi, znači lijevo ili desno. Ste razumeli? Da za nijansu pogriješi lijevo ili desno. Pogotovo u ta vremena kad nije bilo jel tako onaj neki posebni instrumenta, sprava za određivanje pravca i tako da. Ste razumeli, braći? Znači, dokle god insan pogodi stranu na kojoj se nalazi kibla, Znači, pogodio je pravac staja. U tom pravcu se nalazi. Pa što se tiče naših područja ovdje, dokle god se čovjek okrene jugoistočno, je li tako? To je pravac kipe. I otprilike većina evropskih zemalja, znači u ovom pravcu kako je drži Balkan, okreću se na 24. stepen, je tako? Prema 24. stepeni otprilike kivna. I to je taj pravac to je taj pravac. Da insan promaši malo lijevo ili desno, nema, nema smetnje zbog ovog haditha, je tako? Zbog ovog haditha. Ovaj hadis govori od istoka, između istoka i zapada i kibla, je tako? Međutim, ako se neko nalazi južno, na primjer u Jemenu, južni od Kabe, šta će biti? Opet će reći od istoka i zapada, samo je sad okrenut prema sjeveru, je tako? Ako se nalazi na istoku, šta će reći? između sjevera i juga je kibla. Ko se nalazi na zapadu, od Kabe, šta će reći? Isto, od sjevera i juga, samo što će sad okrenuti prema isto, prema istoku. I to je, znači, okretanje, okretanje prema kibli. Pa, ko je hodao malo po svijetu, imao priliku, znači, i da se okreće prema kibli južno, i da se okriće prema kibli istočno i da okriće prema kibli zapadno. Sjeverno se okriće sjevero, sjevero istočno. Sjevero istočno. Ne znam zašto. Kao, neki zvor kao tu da je bliže. Kao, ono, e. I čitava država, znači... Kad gledaš, znači, kud bi najkraći put bio. Jer, jer on gleda, znači, e, kao o, kuglu zemaljsku, ono, kako je nakošena, znači to jest I kud je najbliže. To, to da je bliže nego znači gledajući jer tu je isto neke kad bi išlo preko onaj preko okeana i preko sredozemnog mora znači bilo bi dalje pa su ovi su s druge strane yes, yes. pošto su znači onaj globus kao malo nahjeren e, fair znači bio znači- sam u Sudanu okretao sam se prema istoku u Emiratima sam se okretao prema zapadu tako da je bilo da to je okretanje prema kivu dobro znači ovo je vađe bio ovo je uslov međutim svi uslovi su prema mogućnosti ali tako ako je čovjek negdje u zatvoru svezan tako i okrenut nije okrenut prema kiblu šta će on je opravdan, nazur, ili čovjek na krevetu, nepomičan nema nikoga da ga okrene prema kiblu. I tako dalje. Znači svako ko ima uzr da ostavi okretanje prema kiblu, spada taj šart sa njega. Znači ta obaveza sa njega spada. Vidjet ćete znači da su to, evo na primjer, zarobljanici, bolesnici, ali isto tako, na primjer, u borbi kad E, je žestoka borba i kad e, je povećan strah od napada, neprijatelja i tako dalje, da isto tako spada obaveza okretanja prema kibli. Prenosi se, znači, u brojnim hadithima da su, znači, ashabi ridvanullahi alejhim onda kad bi se povećala i užestila borba, bila žestoka borba, da su klanjali namaz ne okrećući se prema kibli. Da su klanjali namaz ne okrećući se prema kibli. I ovo je stvarno važna činjenica, je tako? Da se zna i šarijetski dokaz. Zašto? Da danas sutra, znači kad bude žesto i vatreno i kad počne da udara sa svih strana, onda se okreneš tamo odakle očekuješ neprija, neprijatelje. Tamo gdje trebaš da ti, na primjer, pokrivaš ali tako, vatrom, prema tom pravcu se okreneš i prema tom pravcu klanjaš. U tom slučaju, znači, ne okrećeš se prema kibli. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta fattakullaha mesta ta'atom, bojite se Allaha koliko možete. Pa su svi vađevi prema mogućnosti u hadisu gdje kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum kad vam nešto naredim onda to izvršite koliko možete znači svako naređenje je prema mogućnosti čim čovjek nema mogućnosti nije ni ni obaveza. kako se može odrediti pravac kible ko će da mi nabroji pitom ha kako se može odrediti pravac kible pomoću čega hajde da vidim ko je pametan od ovih momaka. Ha? Kompas. Dobro, a vi ovo moderna generacija. Ja sam nikad kompas ne cijeti. Imao kako drugačije da smo razvijeti. Pomoću su? Sunca. Dobro, pomoću čega još? Zvijezda. Ha? Zvijezda. Pomoću zvijezda, kako nam za pomoću zvijezda? Gdje je sebe? Kako ćeš skontat gdje je sebe? Kako ćeš skontat koja od ovoliki miliona zvijezda baš ti da znaš koja je svjernjač? Znači, kako to moraš znaš? Neki kola. Neki kola, neki. Šta kola, neki? Šta? Sijaker. Sijaker. Kakav? Ima neki veliki i mali, jel? Jel? Hajde na tal, naći taj veliki mali fijaker i žeš je vjernač. Hajde. To treba da naučiš, da pokažeš ovim ljudima, ne znaju ni oni. Oni su samo tebi smiju, ali ne znaju ni oni. A? Ko zna, Batorić? A? Ko zna, hajmo Batorić? Sad na tabli da nam naći ta velika i mala kola i si vjernjača smo mi se razišli po, po tom pitanju. Razišite Dobro smo se bili razišli. I to... Ima li kreda? Ima li kreda? <laughs> Allah vas se pomoći. Znači, velika kola, to je sve, odnosno jedno zaštijeće, od pilke ovako izgleda. Na kraju ima četiri zvijezde i onda od ove četiri zvijezde nastavlja se ovako kao runa. što se zovu kola. Ne bih znao, to nego kojska kola. Znači, to je to. To su u pravcu, znači, ove, ove zadnje dvije zvijezde. U pravcu ove dvije zadnje zvijezde. Znači, a, pet dužina i pet daljina, znači pet razmaka Jer i pet razmaka je prvije zvijezda koje, koje je svjetlija zvijezda sjeverna. nije se vjera. Nasupno tome znači onaj, kako se zove, veliki kola, to mala kola. Sad, odove zvijezde, odove zvijezde, znači nasupno strano ide onaj, nekoliko zvijezda ima mala kola. Samo što se mala kola znači zvijezde daleko onaj zvijezde i teže se mogu prijeti. A to je prilike to. Tim koje ovdje sad napravljena je meni se znači prema ovom kapu. Ako bi ovo. Da ovako, pa će sad biti da će biti ovako, da će A uglavnom, znači, velika kola, sad da vidim jednu da vidim da vidim jednu svijetu. da vidim da vidim Bolje smo znali prije nešto što što. Ruda na zemlju. Evo, ovako, najde prvo. Znači, ovako bila je četiri zvijezde. Četiri zvijezde. Po zemlju, naravno. I od te četiri zvijezde ima ruda na kraju je malo, znači ova ruda je pravo, kad je malo sklonjeno, a ove dvije zadnje zvijezde u njivo pravi pet sredina, na kraju je jedna zvijezda, koja je svjetlija zvijezda sivjezda. A kad nađeš sivjezda, će okrenuti prema svjetla, ako gledaš koji. Ti za sebe i jug, no tako, desno će biti stavno. Isto su njivo zapad. I kad smo onda odredili, znači, no, ili prema istoku jugo istočno krenete i klanjate. Dobro. Hvala sam vas bio zbunio sa malom kodom, ona bila slipa, cao rok. Mladi blizu. Ovdje kod nas je ne vidi čitava, znači od horizonta. Budu nisu pisni. se nama svi jednom to pokazivo, onda je. Ovo, ti si baš nešto nas da su jeli, jeli uvređene vremenske vratu, u naši ljeta ne znam, da uvijek uda ide prema kibli. Nekad pokazuje, znači, onaj pravac kibli. Nekad. Dobro. Pomoću zvijezda, Hamza, neka velika kola, mala kola, nešto, eh, tu je nešto. Znači, one zadnje dvije, četiri zvijezde što su u njihovom pravcu sjeverni. Pet, pet razmaka tih na kraju je sve vjernači. I Allah smarao tala je zvijezde odredio šta između ostalog u obin neđmi u obin neđmi hum jeste dun i zvijezdama se oni znači snalaze. Jeste dun upućuju. Kako upućuju se pravcima i putevima koji žele ići. Jel tako? Pogotovo na moru, jel tako? Sazvijezde i zvijezde su glavna orientacija, tako, bila nekad, a danas, kad potrka sva ova tehnologija, neće niko znat, ne da okrestiš. E, Bože se znači prava skible jednostavno pitat, je tako? Pitat prolaznici gdje je pa, prava, prava vrlo jednostavno jer će biti u toku dana jako oblačno, tako? Kako se pomoću sat, pomoću sunca, znači prema, zavisno od, od eh, koje doba dana, je tako? Ujutru sunce je prilike orijetit prema istoku, u podne prema jugu, je tako? Najveće prema zapad. Međutim, kako se može pomoću sunca i sata zajedno onaj orijent se u prostor. Malo preciznije. Pomoću sunca i sata zajedno. Kako? Ne. Ne tako, ali sam se nam. Znači, nego. Šta se uradi? velika kazaljka usmjeriš je prema suncu, uzmeš sat sa kazaljkom. I veliku kazaljku usmjeriš prema suncu. A onda onda sredina, znači pola ugla između velike i male kazaljke, sredina tog ugla pokazuje kiblo, nije kiblo, nego ha? jug, pokazuje jug to probajte, znači sutra tog dana uzmite sad sa kazaljkama i kao busol ga okreneš veliku kazaljku prema suncu. I onda srednji ugao između te velike i male kazaljke je pravac juga. To je, znači, drugo, to je sad izračunato, ali to moraš imati papir taj ima kibla šat, znači tad kad je kibla šat, okreneš veliku kažarku prema suncu i to je pravac kibla. Ima na, na onim uh, e, vakijama pored sate piše sva namaska vremena plus još jedna rubrika ti piše kibla šat. Znači u toliko ti kad okreneš se prema suncu, to je kibla. Dobro. Čuli ste da ovo, jesi? Tim da je to jako <laughs> neprecizno. <laughs> jako je neprecizno, ne je pozdano, nemojte se na to osnovi. <laughs> Dobro. E, Ako ne može ništa, znači ovo je važno pitanje nema ni sunca, ni mjeseca, ni zvijezda, ni sata, ni busole, ni da pritisne dugme pa da mu pokaže, ništa nema, onda će, znači, onako pokušati da se orijentiše odakle je došao, u kojem pravcu je krenuo, je tako? Da pokuša na neki način svojim istihadom, razmišljanjem, je tako? Ako kreneš odavde iz Mauče prema Brčkom, od prilike znaš da je to uvijek šta pravac, sjevera, jel tako? I sad onda na osnovu toga pokušaš otprilike odred pravac kibla, jel tako? Tražiš jug, pa onda istok, pa jugoistok, a eh, tu je. Raz... puno udaju, to je teško malo. Ako bi kretao se od Brčkog, na primjer, prema Tuzli, onda glavnina tog puta je okrenuta kud? Prema jugu, jel tako? Nije prema kiblu, nego... Ja. Malo je, istočno. Onda malo se okreneš u lijevu stranu i to je to otprilike kibla. Tako. I tako, to su sve ono otprilike. I u tom slučaju nemaš nikakve mogućnosti. Okreneš se i stihadiš i klanjaš. Poslije toga ako bi se ustanovilo da si se okrenuo pogrešno i da nije bilo prema kibli, nećeš ponavljati na vas. Nećeš ponavljati na vas. Čak i ako je ustanovao to Ako bi bila dvojica, Pa jedan istihadi i razmišlja i kaže ovako je kibla. Tako? A drugi dođe istihadi pa kaže ovako je kibla. Šta će sad? Ne? Znači, onaj koji je ubjeđen da je kibla ovako, ne smije klanjati ovako. A onaj koji je ubjeđen da je kibla ovako, ne smije klanjati ovako. U tom slučaju će klanjati svako za sebe. Jer ti ne smiješ klanjati prema pravcu za koji si ubijeđen, jel tako da nije kibla tu? Jel tako? Jedno mjeseci u Atlantu, ovaj, ne znam koliko ti poznate, oni sekte, ono što se odvojio do ne, Nation of Islam, onaj uh, Warif bin Muhammed. I, ovaj, I došli su Arapi u mjesec i klanjali on tu i onda posle neko došao i vidio kibla na drugu stranu, znaš, nije baš ono skroz, znači, on sklanjalo ovako, kibla je bila kao ovako, znači. <laughs> i ovaj, i on se i dalje tu klanjali, sad Arapi se okrenuli, mi ćemo ovako sad, a ovi kada, to nije, koranski ajet nije bitno, znači ko se okreće, <laughs> znači. tako i, i, jes, jes, i, on, i on se i dalje ostali, iako je došlo sa znanje, ovi se okreću, isto na vas, isti imam, ovi klanjaju tamo, ovi klanjaju ovamo. U Rožaju ima, znači, uh, <clears throat> e, mesit, koji je prije bio okren prema kibli, a onda su ga srušili i proširivali. Kako su ga proširivali uz mesčid je bilo staro turbe neko. Da ne bi turbe ušlo u okvir mesčida, onda su mesčid okrenuli. Znači, zanijeli ga od kibli. I to možda 30 i više stepeni. I sagradili tako mesčid. I sad nije problem što su tako objekat okrenuli, nego su poslije, znači, unutra u mesčidu, klanjaju prema onako kako je okrenut objekat, svjesni, znajući da nije okrenut prema, prema kibli. Znači, onaj ko namjerno klanja namaz i namjerno neće da se okrene prema kibli, da Allah subhanahu ta'ala sada. O tako, da mu je namaz batil, nema sumnje, ali staje sa njegovim dinom. Allah najbolje. Dobro. I još peti šart za namaz je nijet, jel tako? Ovaj nijet, šta je ovo nije? Da kaže nevejcan u salije? Nije, nego? Znači da ima namjeru da klanja određeni namaz, jel tako? E ta namjera treba da bude neposredno pred tekbir ili uz sami tekbir, jel tako? Znači da ima namjeru da klanja Allahu akbar. To je. Znači stao si okrenuo se prema kibli i sad znaš šta hoće da klanjaš akšan, jel tako, Allahu akbar. Stao si otcu, znaš da klanjaš na filu, Allahu akbar. To je nije. To je nije. Znači, treba da bude neposredno prije tekvira ili u sami tekvir. Šta je šart kada je u pitanju nijet? Šart mi je da taj nijet traje do kraja namaza. Je tako? Ukoliko u toku namaza prekine nijet, prekinut mi je namaz. Kako to? Može li ko od vas da zamisli tu situaciju? A, ne može li? A? Znači to da odluči u toku namaza da prekine namaz sami tim što je da prekine namaz, namaz mu je prekinut. Ako bi, znači, se predomislio i tako dalje, onda razmišljio, ma neće prekinuti. Nastavić. Ja sam već dobro došao. <laughs> Jes, znači, prekinut je. Mora da ustraje na nijecu do kraja, do kraja namaza. Dobro. Šta je još dozvoljeno po pitanju nijeta? Dozvoljeno je nijet ukoliko je počeo da klanja farz, je l' tako? U toku namaza da promijeni nijet i da promijeni sa farda na na fil. Na na fil. Kako se to može desiti? već klanio. Na primjer, da Allah svano tala sačuva bio sam nekad u nekim džamijama, dođeš na sabah, nema niko. Je tako? Nema riku. I ti sad onaj zanijeti sklanjaš sam. kako sklanjaš fard. Jel tako? Sklanjaš fard. I u toku namaza bahne neko u džami. Pristigne neko. I ti onda zanijeti šta? Promijeniš da to ne bude fard nego na fila, a sa njim ćeš poslije ponovo sklanjati fard u džamaat. Jel tako? Znači, pa to je, na primjer, situacija gdje može da se desi da promijeniš ni nije. Jel' tako? Da bi pristigao u džema, da ne klanjaš sam. Neće, znači, čim je došao u džamiju, došao da klanja. Dobro. Što se tiče nijeta ovog poznatog ovdje, nevejte, anusalije i tako dalje, to je poznato da to nema nikakve osnove u šerijetu, nije to radio Resul sallallahu alaihi sallam, nisu ashabi, ridvanullahi alaihim. A to je došlo zbog uh, znači pretjerivanja u dinu i vjeri. Je tako? Jer ljudi su govorili o težini nijeta, o važnosti nijeta, je tako? I onda je taj govor išao u tom pravcu, išao, išao, dok ljudi nisu rekli dobro, nismo više sigurni, toliko im je svesa došla, nismo više sigurni taj svoj nijet, je tako? Pa kako ćemo da budemo sigurni? Hajmo ga izgovarati. Kad izgovori, A onda opet i šetan prevario, pa on izgovara, nije ta opet u gafletu, nema pojma šta priča. Jel tako? Jer to postane onda a, a da je samo ako napravim priča, nešto ne znam šta priča. Jel tako? I opet izgovore nije, a nije za, za nijeti. Ne ima u srcu odluke da, kla, da klanja, nije svjesna šta hoće da, da klanja. Jel tako? Pa ovaj nijet koji govorimo da je težak i da je, da je to onaj innamal a'malu bin nijad, djela se cijene prema nijetu, nije to namjera da se nešto uradi. To je nijet radi čega ti nešto radiš. I to je teško. Biti iskren da radiš to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. To je taj nijet radi kojeg učenjaci to posebno potencirali i podlačili nijet, nijet, nijet. Znači da bude nijet u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da to radiš. A nije da ti imaš odluku i namjeru da nešto uradiš, to je praktično s druge strane ne možeš teško i nešto uraditi a da ne imaš namjeru. Kako ćeš klanjati da ne imaš namjeru da klanjaš? Ili kako da uzmeš abdest a nemaš namjeru da uzmeš abdest? To je jako teško zamisliti. Osim da, na primjer, ušao si u kupatko, nisi imao namjeru da uzmeš abdest, ili od prljave ruke. I ti sad počneš prat ruke, nešto se zamisliš i mahinalno počneš uzimati abdest. Eto, to je moguća situacija, na primjer, da bez nijeta počneš uzeti abdest. Jel tako? Odnosno, bez nijeta u smislu namjere da uzmeš abdest. Jeste razumili, braći? Ima razlika između nijeta namjera da nešto uradiš. E, to je ovdje šart. Namjera da uradiš taj namaz, jel tako? Šart sa, sa onog vanjskog aspekta. A ono što je suštinski nije da to bude u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, to je šart za svako djelo. Je tako? I to je ono što što je borba, jel' tako? Što je teško teško postići da to djelo bude isključivo i samo ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da se tu kod čovjeka ne pomješa neki drugi nijet, rija i tako dalje. I treba da ima namjer, znači koji namaz klanja, treba da tačno jeste. Znaš. Tu. Ja, znaš. Ali ne da se ne zna. Se zna. Dobro. To je ta namjera, znači on ima namjeru da uzme jest, da uzme abdest. Znači, to je, dobro. Edeb, edebi pri odlasku ili idenju na namaz. Ovaj edeb pri idenju na namaz ima velike potrebe da se o tome govori, zato što je namaz najveći ibadet, najizvišeniji ibadet, onda i poseban edeb pri savoj pripremi za taj najveći, najizvišeniji ibadet. Znači, sve radnje koje dolaze prije tog najizvišenijeg ibadeta su također vrlo, va, vrlo važne. Ako je to najvažniji ibadet i najizvišeniji i same pripreme su najizvišeniji. Pa kaže, kada ideš u mesid, da ideš znači smireno i dostojanstveno. Što znači smireno? Znači da koračaš lagano, smireno, polako. I dostojanstveno znači da čuvaš pogled, da gledaš predase, da se ne okrećeš lijevo desno, da ne obraćaš pažnju sad na svaku sitnicu, da znači to ponašanje usput bude šta dostojan dostojanstveno. Da bude to ponašanje usput dostojanstveno. Znači što manje obaziranja, osvrtanja, gledanja, okolo i tako dalje. E to je naređeno, kaže, u oba dva sahija od Rasula sallallahu alaihi wa sallam, uh, ida ezajtum usarate, kaže, kada idete na namaz, a u drugoj predaji kaže, kada čujete, ida sami'atumul iqamete, kad čujete iqamete. Kada idete na namaz u drugoj predaji kaže kad čujete i femšu wa alejkumus sakinah. Idite smiren. Znači, čuješ i kamet, ideš na namaz, ali opet ide smiren. Ne ima posti kameta trčan. Ne. Opet ide na namaz smiren. Fema edraktum fesallu, što dostignete, što stignete, klanjajte. Vama fatekum fe etimu. A što vas prođe, što zakasnite od namaza, to nadoknadite. Ili u drugoj, ovde kaže, upotpunite. Upotpunite potpunite znači da ti ono što dođe na ona rekat na koji dođeš da ti je prvi. Jel tako? A u drugoj predaji kaže nadoknadite znači da se vratiš i da nadoknadiš, naklanjaš one na rekate koji ste prošli. Ovo je ispravno mišljenje, Allah najbolje zna da u svakom slučaju šta onaj rekat na koji dođeš da ti bude prvi rekat. Kaže u drugom hadisu kako bilježi ima muslim rahimahullahu ta'ala inna ahadakum idha kana ja'amudu ja'amedu ila s-salati fa huwa fi sarat zaista neko od vas kada ima namjeru da ide na namaz on je već u nama u namaz i čim izađeš i će uzmeš arde s ima sad namjer da ideš u namaz na namaz ti si već čitavo to vrijeme u nama u namaz a kad si u namazu treba šta da si smiren, staložen i da tvoje ponašanje bude dostojanstveno. Je tako? Ne može biti. Znači, neko to ponašanje, da zvjeraš lijevo desno, da nešto, je tako? Nego mora biti dostojanstveno. Znači, to su te pripreme, to su te stvari koje treba napomenuti u čaju odlaska na, e, na namaz i ponašanje u sam put. Znači, polako, smireno i staloženo. Dalje, neka bude odlazak na namaz rano, da nikad ne zakasniš na početni tekbir i da klanjaš namaz u džematu od samog početka. Kad ideš na namaz, da ne praviš duge korake. Zašto? Što više koraka, više nagrade, je tako? Prema hadithu gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, u oba dva sahiha isto tako, إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة رفعت إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة kada neko od vas uzme abdest i lijepo se abdesti, a zatim izađe prema mestidu, ne zakorači ni jedan korak, a da mu time ne bude uzdignut jedan stepen, i da tim korakom ne budu ne budemo izbrisan jedan jedan grije. Šta sam rekao? Šta je zadnje što sam rekao? Hm? Ne znam. Znači, da mu ne bude izbrisan jedan grije. Zatim, kad dođeš do vrata mesčida, šta? Da učiš dovu pri ulazku u mesčid. Kako glasi ta dova? Ha? Bismillah. ها بسم الله أعوذ بالله دار القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك je pri ulazku mesti. a tako ima čak spominje se e, Allahumma salli ala Muhammad Allahumma akfir li dunubi oprosti moje grijehe al tako Waftah li abwaba rahmetik i tako dalje. Znači, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك Dobro. Kad izlazi iz mesčida, suprotno tome, kad ulazi desnom nogom, je li tako? Audu billahi l'atim, je li tako? Desnom nogom. Kad izlazi, ha? lijevom nogom. I opet salavat Rasula sallallahu alejhi ve sellem i umjesto Allahumma iftah li abwab rahmetik šta? Allahumma inni es'aluke min fadlik ili Allahumma iftah li abwab fadlik. Svejedno. Kad ulazi otvori mi vrata svoje milosti, kad izlazi otvori mi sva, vrata svoje blagodati, je tako, nijameta, fadla, je tako? Zašto? Kad ulazi u mesčid, traži Allahu milost. Kad izlazi iz mjeseci da ode za poslom, za dunjalkom, je tako? Pa onda traži da mu Allah otvori vrata dunjaluka, rizika, na fakije, je tako? Ste razumili, brat? Znači, to je, to je ta dola. Dobro. Kad uđe u mjeseci da ne sjeda dok ne klanja dva rekata. I da defala ahadukum ul mjeseci da fera jeđilis hatta yusalli rekatein. Hatta yusalli rekatein kad neko od vas uđe u mesec, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Dobro. Ovo nije poseban namaz, braći, kao što neki razumiju. Ima poseban namaz tehijetu mesec, nije. Neko nek ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Dok ne klanja dva rekata, ako je, je tako u mogućnosti da klanja dva rekata. A ako uđe u mesec, pa klanja, na primjer, sunnet prije podne, Je li ispunio ovo što je zabranjeno? Znači, jest. nije sjeo prije nego što je klanjao. A šta je klanjao? Klanjao je sunnet prije podne, je li tako? Ali ovdje nije rečeno da mora to biti neka posebna nabila. Jeste razumeli? Ili uđe već ljudi klanjaju vađib, on se priključi i nije sjeo prije nego je klanjao. Dobro. Nego je ovo, znači, posebna dva rekata da klanja odvojeno znači od nafila ako uđe u neko vrijeme kad nema propisane nafile druge pa onda klanja onako čisto dva rekata radi toga da ne sjedi u mesec prije nego što klanja dva rekata dobro zatim kad sjede onda sjedi i čeka namaz i to čekanje namaza šta je to? ibadet Mnogi kad porane u džaviju, i kad vide da su stigli ranije, pokaju se, je li tako? Kaže, rano sam došao, mogu se još gledati tu takvicu. Ha? I čim se pokaju, odmah je propastio taj svoj ibadet. Ne, on se ga nije. Je li tako? A to je jedan od najizvršenijih ibadeta, čekanje namaza. Je li tako? E u tom čekanju namaza šta ima zabranjenih stvari? Šta je zabranjeno prilikom čekanja namaza? Šta kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam idha kana ahadukum fil mesridi fela jesbikenne esabi'ahu fa inna tešbike mine šeitan kad neko od vas sjedi u namazu neka da prepliče prste zato što je preplitanje prstiju od še od šeitana a ja ba umar ovako ono što često to kad čekaš namaz ni pošto a To je zabranjeno. Znači zabran. Međutim, kad završi namaz i više ne čeka namaz, šta je onda? Onda nema smetnje. Onda nema smetnje jer se prenosi da je Resul sallallahu alaihi sallam u mesecidu nakon što bi klanjao namaz i ne bi čekao namaz, da je se to dešavalo, je tako? Da je... Prepletanje ovako i ono što pucketanje. Znači, to je preplitanje. E sad, ovako, ili ovako, to nije, pre, nije preplitanje, jel tako? Ako se uhvati za šak ovako, jel tako? Ili ovako, to sad nije preplitanje. Jedino ako... A, ako opet fuca, lovi, jel tako? I to. Dobro. Evo, ovo je važno, znači ovdje sam primijetio jednu veliku grešku ovdje u džematu, kaže kada se uči i kamet. Je tako? Onda ustani na namaz. Kad čuješ mojezina da uči i kamet, onda ustaj na namaz. Ovdje kod nas često desi da svi već stanu u usaf, poredaju se prije nešto mjezin, uopšte ustane sa svog mjesta. Tu tebe ugledali. Je tako? Već se poredali mjezin, još nismo ga našli da mu kažemo da je učio kanat. Znači, ako sjediš učiš Kur'an ili neki drugi ibadet činiš, sjedi. Sve dok ne čuješ i kamet. Kad čuješ i kamet, onda ustani. Neki kažu treba ustati kad čuješ, kad kamet i sara, međutim nema nekog šrijatskog dokaza za to. Neki su istakli neke druge rečenice. Ali mi ćemo reći općenito, znači, nemoj makar ustaje dok ne čuješ i kamet. Može li tako? A, pa kad čuješ i kamet, onda ustani na namaz. Ima hadis čovjek da, da, da se ne ustaje dok on ne vidi. Ima, znači, ima da ne ustaju nisam siguran. Tako, ja, tako nisam siguran. Znači, u svakom slučaju ovdje se radi o, o raspodijeli obaveza. Tako, mjezin je dužan da uči ezan. A ko je zadužen za ikama? Imam. On određuje vrijeme kada će se učiti ikama. Da tako? Mojezin, on je obavezan, njegova je obaveza da prouči ezana vrijeme. Poslije toga obaveza imama da odredi kada će učiti ikama. Dobro. E, dobro, znači, šta treba nastojati da se uvijek bude u prvom safu i tako dalje. Ovdje kod nas znači mi u prvom safu, pogotovo odmah iza imama, treba da budu naj učeni, oni koji najviše znaju Kur'ana i oni koji najviše znaju fikha, je tako? Da budu odmah iza imama, oni. Pa onda odrasli muškarci lijevo i desno, je tako? I ono što se događa ovdje znači često da su, pored toga što su onaj, braća, odrasla braća prisutna tu, djeca u prvom safu je pogrešno. Znači, odrasli muškarci, pa oda djeca. Međutim, nećemo ostaviti prazninu u prvom safu. Ako ne ima odrasli, djeca će popuniti prazni, prazninu. Onaj ko zakasni na početni tekbir, nek zato klanja u drugom safu. Tako. I kad završimo namaz, nek svi vidi da on klanja iza djece. Razumijem? Znači, da djeca popunjavaju samo onaj samo u slučaju da nema odrasta mjesto u prvom safu. Ovo da iza imama, znači jedino se zna mjesto imama da je on ispred safa, je tako? I iza njega šta naj najučeniji lijelini lijelijeni minkum ulul ahlami wan nuha neka iza mene me slijede oni koji su najrazboritiji, je tako? Ja ću tako ukratko. Najučevniji i najrazboritiji. Neka iza mene stanu oni koji su najvećeniji i najrazboriti. Oni da stanu iza mene. Pa je iza Rasula sallallahu alaihi sallam uvijek stajao ko? Evo Bekri Omar. Evo Bekri Omar. Je tako? Pa kad je Rasul sallallahu alaihi sallam predao selam poslije dva rekata, šta uh, ravija kaže? Utao je zul je dej. Neki ashab tamo, drugi. I rekao, je to skraće namaz? Ili šta je bilo? ili se zaboravio. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije neskraćen niti sam zaboravio. A među ljudima je kaže Ravija, a među ljudima je bio Abu Bekr i Omar. Šta znači to? Da Rasul sallallahu alejhi ve sellem ako va dvojica ništa nisu progovorili odma ovo me kaže šta nisam ni zaboravio niti skraćen. Pa je pogledao šta u Abu Bekra i Omara i onda pitao njih. Pa tako pa su oni rekli Vela ja Rasulallah naprotiv <laughs> kada su samo dva rekiata, je li tako? Sada, znači najrazboritiji, i najučeniji su iza imama, zato što se u namazu može svašta da dogodi, je tako? Može čak da imam u namazu bude ubijen, je tako? Kao što je ubijen Omar radijallahu anhu i tako dalje. Pa onda u takvoj situaciji, je tako? Oni koji su odmah iza imama, oni treba da znaju, znači, staloženo i smirano šta da, šta da rade i šta će preduzeti. Dobro, ima pri početka namaza, treba da se uvjeruju ispravnost safova, je li tako, izbijenost safova. Znači, saf mora biti prav, ali ne samo prav, nego i izbijen. A od zbijenosti safova je da i safovi ne budu daleko jedni od, dru, od drugih. A imam da ne bude ekstremno daleko od safa, nego da budeš udaljen samo naoliko koliko ima potrebe. Samo naoliko koliko ima potrebe. Da se pregledaju safovi, da vidi se, znači da nema nikakvi onaj, e, rupa u safovima i tako dalje. To je od edeba prije, prije namaza. Od edeba prije namaza. Dobro. Neka mu jezin prouči ezan. الله أكبر الله أكبر الله